50 languages. 100. 100. Adverbe. Adverbe. Déjà, pas encore. Déjà, pas encore. Avez-vous déjà été à Berlin Avez-vous déjà été à Berlin Non, pas encore. Non, pas encore. Quelqu'un, personne. Quelqu'un, personne. Connaissez-vous quelqu'un ici Connaissez-vous quelqu'un ici Non, je ne connais personne ici. Non, je ne connais personne ici. Encore, ne plus. Encore, ne plus. Restez-vous encore longtemps ici Restez-vous encore longtemps ici Non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. Encore quelque chose, plus rien. Encore quelque chose, plus rien. Voulez-vous encore boire quelque chose Voulez-vous encore boire quelque chose Non, je ne désire plus rien. Non, je ne désire plus rien. Déjà quelque chose, encore rien. Déjà quelque chose, encore rien. Avez-vous déjà mangé quelque chose Avez-vous déjà mangé quelque chose Non, je n'ai encore rien mangé. Non, je n'ai encore rien mangé. Encore quelqu'un, plus personne. Encore quelqu'un, plus personne. Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café Non, plus personne. Non, plus personne.